Mladost osvaja svet radio emisija regionalnog San Radija Loznica. Emisija doprinosi zadovoljenju potreba mladih za afirmacijom rezultata u oblasti obrazovanja, javnog i društvenog života, zdravih stilova života i uz njihovo aktivno učešće u delu inovativnog sadržaja. Projekat je edukativan kroz pitanja i rešenja na temu odraćanja mladih od poruka i afirmaciji zdravih stilova života. Projekat su finansira Ministarstvo kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Mladost osvaja svet. Dobar dan i dobrodošli u peto izdanje radio emisije Mladost osvaja svet na programu regionalnog san radija Loznica. Projekat sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja. Mladost osvaja svet. Lila Lo je muzičko-scenski festival koji afirmiše stvaralaštvo mladih. Ideja za festival Lila Lo nastala je u želji da se zbliže tradicionalno i moderno, da se tradicija prikaže na jedan savremen način i da se sačuva za generacije koje dolaze. Poslednjeg dana festivala otvorena je izložba fotografija učesnika fotokolonije, koju su organizovali Omladinski centar i turistička organizacija grada Loznica. Evo šta nam je rekla Snežana Perić, direktorka turističke organizacije grada Loznica. Snežana, naši sugrađani su jako zadovoljni onim što su imali priliku danas ovde da pogledaju na ovoj izložbi, ali i e, prethodnih dana u okviru Lilalo festivala koji se danas završava, je li tako? sigurno svi pamtimo sjajno otvaranje samog festivala i u tom samom otvaranju su učestvovali naši mladi i uvek je akcenat na mladima iz Loznice i onima koji njima dolaze u goste. A, sećamo se i fenomenalnog koncerta Japanke Kanon Mizuno i jednog spektakularnog vatrometa i svih pratećih sadržaja koji su pratili samo otvaranje festivala. Ali ono što sam ja e, i u najavama festivala govorila, to je da e, se upravo obrati pažnja na prateće sadržaje, jer to je duh festivala. E, obično pitaju ko je zvezda festivala i naravno svi ćemo se složiti da je muzička zvezda festivala Bajaga i naravno Sarajo na naše veliko oduševljenje i zadovoljstvo mlade publike. Bajaga je bio neko za sve generacije, a Sara Jo je zaista oduševila publiku tinejdžerskog uzrasta i one koji, koji su ciljna grupa ovog našeg festivala ali i dalje mislim da su zvezde ovog festivala upravo ovi mladi, ova deca, volonteri, uh, Lila Lotin, uh, mladi koji se pripremaju za ovaj festival od negde od zimu, znači mesecima su trajale pripreme i evo to je rezultiralo zaista jednim sjajnim festivalom koji je pratilo i Međunarodno udruženje turističkih novinara Fidžet, njihovo oduševljenje, to će se videti na svim njihovim objavama, naravno u tom tom eh, presklipingu koji budemo radili nakon festivala. Eh, imali smo sjajne goste, eh, mnogo poznatih ličnosti, sam taj performans Lilanje je sve ostavio bez daha, imali smo veliku sreću sa vremenom, nije bilo kao danas, tako da su svi mogli da uživaju u Lilanju i upravo taj dan kada je bilo Lilanje imali smo i jednu sjajnu pozorišnu predstavu, legenda o hrabrosti, Čečemičino pozorište iz Zemuna i zaista brojni glumci koji su našim eh, sugrađanima poznati od Ivana Mihajlovića pa nadalje. Eh, to su zaista bili učesnici na tom lilanju i zaista su se svi rado sa njima fotografisali, rukovali, popričali, a oni su bili fascinirani time što su videli. U gostima je bilo i jedno eh, pozorište mladih Dis iz Banja Luke, koji su bili naši gosti festivala i koji su u petak e, isto izveli jednu sjajnu predstavu, a tu je bio i Sveznalkov rečnik juče u Tršiću. E, znači, jedan ozbiljan festival mora da prati jedna ozbiljna dečija scena, mi smo se zaista potrudili da najmlađima ostane ovaj festival i samo lilanje u predivnom sećanju. Rajko Karišić je umetnički fotograf. Rajko, pre svega želimo da vam se zahvalimo što ste bili deo Lila Lo festivala koji se održavao u Loznici, ali i ovde u Tršiću. Danas smo imali priliku da prisustujemo na ovoj predivnoj izložbi koja je realizovana zahvaljujući vama. Vi ste bili glavni mentor, jedan od mentora na ovoj e, koloniji koja je održana. Kako je sve izgledalo iz vašeg ugla i koliko, šta vas to zapravo veže za Tršić? Pre svega moram ovaj, odmah na početku da se, ovaj, kako to kažu, javno zahvalim eh, direktorkama, dvema eh, Snežanama, eh, direktorki gospođi Snežani Perić koja je iz turističke organizacije grada Loznice i direktorki Snežani Nešković simić koja je direktor Centra za kulturu ovaj, grada Loznice, što su mi ukazali poverenje da eh, ove godine, znači u okviru drugog Lila Lov festivala, koji je odmah da kaže jedna fascinantna za mene, jedan fascinantan događaj, me pozvali da budem, kao što sam već Mitrovića kao deo ove priče. A, priča je fantastična. Ovaj, naime, jedna od eh, aktivnosti koje su programom planirane i predviđene za, tokom, za održavanje tokom drugog Lila festivala je upravo i jedna fotoradionica, odnosno fotokolonija ko, u kojoj je učestvovalo oko 20 e, mladih e, e, fotografa, slobodno mogu da kažem, koji su iz Tršića, iz Loznice. Nije se širilo ovaj, nadalje, ali postoje neka razmišljanja da ta fotoradionica, odnosno fotokolonija, bude deo, da postane tradicija u nekom, nekoj bliskoj budućnosti, što ja potpuno ovaj, podržavam jer je to jedna lepa stvar da se e, fotografija koja e, nažalost nije svrstana u neku da kažem, e, veću umetnost što ona u stvari jeste, ovaj, nije u rangu sa ostalim ovaj, vidovim umetnosti. E, dakle, to je jedan, jedan od načina da se fotografija malo i zapečka izvuče i ovaj, unese u javnost. E, ono što je posebno drago e, i što sam bio posebno oduševljen, to je ozbiljnost tih mladih ljudi koji su slušali predavanja kolege Zoltana Bisaka, koji je bio glavni mentor i koji je u ime Fotosaveza Srbije došao ovde da bude kao ovaj, jedan profesor, kao instruktor i on je inače u Fotosavezu Srbije zadužen za rad sa mladima. Znači, u jednoj osobi imate dve fantastične stvari spojene, a to je gospodin, moj kolega Zoltan Bisak na najbolji mogući način pokazao. ja sam ovde došao kao neka logistika, kao neka podrška, kao čovek koji ima 46 godina iskustva, jer sam bukvalno 46 godina kontinualno u oblasti fotografije i za mene postoje <clears throat> mnoge urađene stvari, preko 100 samostalnih izložbi, preko 300 stotine nešto kolektivnih izložbi na kojima sam učestvovao mhm. zajedno sa ostalim kolegama kako u zemlji, tako i u inostranstvu i kao jedan od e, ljudi koji može da se pohvali da je dobitnik Vukove nagrade kao najveće nagrade u oblasti kulture koju dodelje kulturno-prosvetna zajednica e, Srbije 56. put ove godine, a ja sam je dobio dve, za 2010. godinu. Pre mene e, je dobio još Ivo Eterović koji je nažalost umeđu vremenu pokojio, tako da sam ja jedini laureat među fotografima koji može da se pohvali pohvali da je nosila si dobitni tog visokog kulturnog priznanja. Čovjek ga ima ili ga nema dovoljna je, e, potrebna je ljubav, potrebna je ogromna količina rada i ono što je najvažnije, treba biti posvećen tom poslu. Kada se spoje ta četiri elementa, onda rezultat kao e, finalni neki proizvod, znači dobra fotografija, dobra knjiga, dobra monografija, dobra izložba, dobar katalog, zavisi, zavisi od toga. E, I šta je još ova jedna veoma važna poruka s moje strane koju ja vrlo često govorim kada sam u ovakvim prilikama, a to je da morate gledati. I to sam njima rekao, morate gledati. Vi niste svesni kojom ste lepotom okruženi na svakom mestu na kome se nalazite. Svaki kadar, svaki detalj može da bude lepota jednog zabeleženog trenutka koja može da se prenese na fotografiju. Da li je to pitanje makrofotografije, da li je to neki isečak iz pejzaža, da li je to neki portret, da li je neka životinja, biljka ili tako dalje i tako dalje. Znači, bukvalno mi smo na svakom koraku okraženi, okruženi lepotom koju nam je majka priroda podarila. E sad, kod, e, do onoga je ko ima taj mobilni aparat ili ko ima fotoaparat, da li će to uočiti, da li će znati to da ove koveči, odnosno da pretvori u fotografiju i, ili ne. Od toga zavisi onaj konačni rezultat koji mi večeras ovde na ovim fotografijama iza mene imamo. Ovi dečaci i devočice su gledali, instruisani gospodinom Bisakom donekle i mojim savetima, e, uočavali su detalje i te detalje i su e, uspeli da zabeleže i ono što je, opet kažem, večeras iza nas ovde na ovoj izložbi, to je rezultat njihovog e, višednevnog rada i ono što ovaj, moram isto tako da naglasim, da sam veoma zadovoljan sa njihovim angažovanjem, sa njihovim gledanjem i u otvaranju večeras izrobe sam rekao da a, e, će verovatno u bliskoj budućnosti neko od njih biti zapravo i moj kolega koji će se možda opet u nekom svom životnom periodu i opredeljenju opredeliti da se bavi fotografijom. Da li će to biti novinarska, da li će biti umetnička, da li će biti profesionalna, nije bitno, ali da se bavi fotografijom. Da li ste možda među učesnicima ove kolonije prepoznali svog naslednika možda? Pa ne bih mogao da kažem iz jednog prostog razgleda što je to malo dana da bi čovek mogao da donese takvu jednu odluku, ali u svakom slučaju sam primetio da ima nekog tih momaka koji su baš zainteresovani, pitali su i, i interesovali se i to je ono što čoveka zadovoljava u ovom momentu, a da bi se doneo takav jedan zaključak, a, Pretpostavljam da bi trebalo malo ve, e, e, kroz duži vremenski period da se sarađuje, da se ovaj, priča, konsultuje i tako dalje i tako dalje i na kraju krajeva da e, vidite rezultate njihovog rada. E, tek nakon toga se može doneti odluka jer, znate, ovaj, deca su u takvom dobu većina njih su u dobu, u dobu adolescencije, kada danas jedno misle, sutra misle drugo, prekstra <laughs> misle treće, znate. Tako da je sad pitanje što, ko će se od njih zapravo posvetiti fotografijom. Vidim da ljubav postoji, da želja postoji, e sad samo pitanje, sad je stvarno pitanje, koje vreme treba da protekne da bi ta deca shvatila da, njima, da njih fotografija privlači, da bi voleli da se bave fotografijom kao i ja, jer ja od 93. godine radim fotografiju, isključio sam sve, znači posvećen sam isključio fotografiji i rezultat rezultati moga rada se vide i za mene, jer do sada sam bio u prilici da objavim 98 autorskih monografija i knjiga, monografija i, kako sam rekao, stoji nešto samostalnih izložbi, preko 300 grupnih kolektivnih. O nagradama ne bih želeo da govorim, jer nagrade dođu same po sebi. Eko, puno hvala na ovome. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo da učestvujem u, i da budem deo ove priče i ovde bih naravno, ako mi dozvolite još jednu, ovaj, jedan minut, posebno istakao gospodina, mladu gospodina ovaj, i kolegu na neki način Bojana Lukića koji je, Lučića, Lučića pardon, koji je stvarno se potrudio da ovo sve danas izgleda ovako kako, kako je izgledalo i na osnovu razgovora sa njim shvatio sam da ovaj, eh, će u budućnosti biti dato mnogo više eh, prilike tim mladim ljudima eh, u razno raznim aktivnostima i to je ono što u svakom slučaju ova lokalna samouprava treba da podrži, jer na mladima sve to ostaje. Evo sa nama je Tamara Pantelić, učesnica fotokolonije koja je organizovana u okviru Lila Lo festivala. Danas je otvorena izložba, e, naša publika je imala priliku sve ovo da pogleda. Tamara, da li si ti zadovoljna kako je protekla ova fotokolonija i koliko si naučila u njoj? Naravno da smo zadovoljni. Hvala prvo svima što su došli da pogledaju naše slike. Naše slike će biti danas u Tršiću, za nekoliko dana u Loznici, a kasnije može se, mogu se videti i u Knez Mihajlovoj ulici. Tamara, ja. kakvo je tvoje iskustvo sa mentorima koji su bili prisutni na ovoj fotokoloniji? Na šta su vam oni ukazali i koliko si ti zapravo naučila u svemu tome? Prvo moram da se zahvalim Zoltanu i Bojanu Lučiću. Oni su nam bili mentori. Od Zoltana smo jako puno naučili, dosta tehnika iz teorije, ali isto tako i iz prakse. Što se tiče svega ovoga, ovo je jedno jako veliko iskustvo koje smo mogli da dobiju i ostali mladi ulaznici, ne samo mi volonteri i dosta smo naučili <clears throat> što se tiče rada, slika, e, pejzaža, osnovne tehnike, ali naravno svi imamo još dosta da učimo iz toga. E, danas na ovoj izložbi imamo priliku da pogledamo tri tvoje rade, je li Jeste. Dva su moja, a jedan delim sa drugaricom, pošto smo imali ideju, ali jedna je morala da okine aparat, mm -hmm. odnosno dugme. Tamara, ti se baviš fotografijom već dve godine, je li da. tako? Za sve to vreme, šta si sve fotografisala, gde pronalaziš inspiraciju? Pa najviše ovde u Tršiću, zato što je prilo, pri, priroda raznolika, dosta pejzaže, ali mnogo više priroda. Mislim da nam Tršić e, mnogo što, što, što ga, mnogo toga pruža, pruža da, i jako je lep pejzaž. Mhm. Mm Gde planiraš e, dalje da fotografišeš? Da li ćeš ostati ovde u Tršiću ili imaš neke ideje već u glavi? Pa, pošto sam upisala fakultet u Novom Sadu, mislim da mi je sledeća relacija Novi Sad, Petrova Radin, grad, centar, tako da biće, biće jako lepih slika i u buduće. Kako je bilo inače druženje u okviru ove fotokolonije? Si upoznala neke nove drugare iz eh, sveta fotografije koje do sada nisi imala priliku da upoznaš? A, da, naravno. Bili su nam drugari iz Bratunca, isto takođe ovdje i kolegi iz Tršića. Svi su se jako lepo slagali, družili, eh, fotografije smo razmenjivali jedni sa drugima i mislim da je ovo jedno jako, baš jako lepo iskustvo. Verujem da ćete ostati i dalje u kontaktu i da ćete sarađivati jedno da? tako? Naravno, naravno, uvek. Ako što da ne i da se vidimo, ako ne, uvek postoje društvene mreže da. preko kojih možemo komunicirati. Kako se tebi lično dopada ovaj Lilalo festival? Koliko je on važan za mlade? Jako je važ, važan i za mlade i za naš grad. E, trebalo bi još neke manifestacije da se uključe u program, međutim sada nam je jako drago što smo razradili ovaj Lilalo festival. Ovo nam je drugi festival po redu. E, mislim da je jako važan za mlade, za komunikaciju sa mladima, takođe Takođe, u proteklim danima smo imali priliku da ugostimo i pevače i e, bajagu instruktore. E, mislim da je jako bitno to što se svi družimo, što smo svi tu na jednom mestu i što e, sakupljamo mlade izlaznice i to je jako važno za naš grad, da ne propada, nego da se vraćaju svi ovde. Hvala ti puno na ovom razgovoru, mi ti želimo dosta uspeha u daljem radu. Hvala vam. Sa nama je Lazar Živković, učesnik fotokolonije. Izložba je danas otvorena, Lazare, na njoj se nalaze tri tvoja rade, ili tako? Da. Reci nam, e, šta si ti sve fotografisao? Ja sam fotografisao e, mog brata i, i nekog čoveka što prodaje sladoled. Jeste imali priliku nekoliko dana da se družite sa e, mentorima, profesorima fotografije koji su vam govorili o tome dosta. Šta si ti naučio na ovoj koloniji? Pa naučio sam dosta toga. Na primer, na primer kako funkcioniše fotoaparat, e, što se više otvara, na primer to njihovo jezgro, da to pravi mutniju sliku. Nastavit ćeš i dalje da se praviš fotografijom, je li tako? Imaš li neki dobar fotoaparat ili tek planiraš da kupiš? Imam super od mog tata. I tata ti je najveća podrška, prepostavljamo svemu tome. Jeste. Sa nama je Jovan Živković, on je kao i njegov brat odlučio da se bavi fotografijom. Zbog čega? Pa zato što mi je to zabavno i onako mogu da stavljam na Facebook i tako neka, Instagram. To. Pored tih mesta na koje si do sada postavljao svoje fotografije, evo, ostvarila se i šansa i prilika da tvoji radovi budu izloženi i na izložbi u okviru festivala Lilalo. Koliko tvojih radova se našlo na izložbi? Pa jedno, dve, tako nešto dve fotografije. Šta se nalazi na tim fotografijama? Pa tu se nalazi jedna kuca koju sam ja slikao i jedna devojčica. Tamo su bili vrsti fotografi koji su vam pomagali u svemu tome i davali svoje sugestije i komentare. Šta su oni rekli tebi za tvoje fotografije? Da li im se one dopadaju? Pa prilično mi se dopadali, samo negde moram da se pomerim pa da uveličam, tako to. Da li je tebi zabavno da fotografišeš sam ili u društvu, pošto znamo da i tvoj brat e, takođe fotografiše? Pa meni je zabavnije u društvu. U društvu, je da. tako? Imate neke zajedničke fotografije koje ste radili? Pa ne. Za sada ne, ali dobro. Ti ćeš nastaviti i dalje da se baviš fotografijom? Hoću. Šta imaš od ideja već u planu da fotografišeš? Pa na prirodu i to. To je ono što najviše voliš da fotografiš. Dobro, hvala ti puno. Pejzaž. Pa Zdravo, kako se zoveš? Nađa Radamački. Ti si odlučila da se baviš e, fotografijom pre koliko vremena? Ne, pre pet godina. Ko ti je bio najveća podrška u samu tome i kako je došlo do toga da se ti baviš fotografijom? Pa meni je tata rekao da ja mogu da budem fotograf, ja sam onda postala fotograf. Za sve to duža moj tata. Da. Šta se tebi najviše dopalo u fotografiji? Da li je to taj fotoaparat ili odabir onoga što ćeš da fotografišeš? Pa fotoaparat fotoaparat. Kakav ti koristiš fotoaparat? Pa prvo sam koristila neki mali, onda mi je tata dao neki veliki. Kako je bilo fotografisati na početku? Vjerujem da si pravila i neke greške na koje ti je tata... U početku neke greške, onda mi je tata objasnio kako treba i od sad fotografišem lepo. Mhm. Koliko fotografije je iza tebe? Imaš li možda neku arhivu fotografija koje čuvaš? Pa ne. Ne znaš tačan broj fotografija koje si naslikala. E, znamo da si učestvovala u, na festivalu Lila Lon i na izložbi koja je danas otvorena ovde u Tršiću. Nalaze se i tvoji radovi. Koliko radova? Tri. Tri. Ti si inače najmlađi član, je li tako? Da. koji je učestvovao na ovom da, festivalu, ja sam. tako? Da. Mhm. Kako je iskustvo družiti se sa starijima i sa e, fotografima koji su ozbiljni, koji rade u tome dugo? Pa kad me nešto pitaju, nešto teško, ja ne znam, samo pogledam u tatu i tata mi objasni, onda ja nešto kažem. <laughs> A šta je to važno za fotografiju? Na šta ti tata to ukaže najčešće? Na šta pa da, da treba da fokusiram i da da kažem, na primer, da gleda neko tamo ili ko zna gde. Kakvi su tvoji radovi koje si fotografisala za ovu izložbu? Šta si fotografisala? Pa, fotografisala sam neke modele koje su iz stare godine i čudno su obučene. Ne znam kako da objasnim. Šta su ti rekli mentori stariji fotografi na sve to? Je se njima to dopalo? Pa da. Jeste, je tako? A ostali radovi, kako se tebi lično dopadaju od drugih? Pa meni, se, meni su oni baš lepi, ali i moji su mi lepi, svi su meni lepi. Mhm. Verujem da ti je tata najveća podrška u da. svemu tome. Da. <laughs> Planiraš i dalje da se baviš da. fotografijom, je li tako? Da. Šta imaš u planu sve da fotografišeš? Pa prirodu, porodicu i tako mhm. neke stvari. Koliko su interesantni ovako neki događaj koji se danas dešavaju? Hoćeš li možda i sad uzeti fotoaparat da fotografišeš nešto? E, ili... to još ne znam, to ću videti. <laughs> to ćeš videti, to će biti iznenađenje ako da. tata odobri, je li tako? Da. <laughs> Ti si i član Saveza, je li tako, da. fotografa? Reci nam nešto o tom društvu. Pa tamo, ja sam jedina tamo najmlađa, tamo su svi veliki fotografi, ja tamo kad me pogledaju nikog više nema takvog malog, samo sam ja. Ali su oni tebe odabrali tamo da. zbog tvog velikog talenta, je li tako? Da. Dobro. Dobro. Kakva si inače u školi, koji si razred, u kojoj školi ideš? Pa drugi sam i sad ću treći, imam dobre ocene i to. Evo sa nama je Kalina Đurđević. Kalina, pripreme teku, je jel tako, za početak završnice Lila Lo festivala, škola do gitare, učestvuje na njemu i ti, je jel tako? Da. Reci nam, eh, kakav je ovo izazov za tebe? Šta ćete večeras pokazati publici? Pa mi ćemo večeras poka uh, mi ćemo uh, zatvoriti uh, Lila Lo festival za ovu godinu i um, E, pa... Da li si ti uzbuđena zbog toga? E, znamo da imaš iskustva, nekoliko godina si član ove škole. I ovaj... E, e, e, mi ćemo ovaj, e, odsvirati Lila Lo i... E, e, Još nekoliko kompozicija, ali tako? Reci nam, e, šta ti najviše voliš da sviraš na gitaru? Pa, e, više volim e, tablature nego akorde. I Reci mi, kako je tebi lično druženje na ovom Lilo festivalu? Koliko vas danas učestvuje ovde? E, pa danas smo ovde, e, ima, tu su flautisti, e, ima i nas je, koliko nas? Ovaj, par nas je za, sa gitarom, tu su ovi ovaj, i što igraju folklor i neki još sa nekim glumačkim tačkama. Hvala ti puno. Mladost osvaja svet. Projekat Mladost osvaja svet je radioemisija sa medijskim sadržajem koji doprinosi zadovoljavanju potreba mladih za afirmaciju rezultata u oblasti obrazovanja, javnog i društvenog života, zdravih stilova života i uz njihovo aktivno učešće u delu inovativnog sadržaja. Projekat je edukativan kroz pitanja i rešavanja na temu odvraćanja mladih od poroka i afirmaciji zdravih stilova života. Mladost osvaja svet. I danas ćemo vam predstaviti jednog mladog talenta iz našeg grada. To je učenik osnovne škole Anta Bogićević iz Loznice, on je prvi razred. Njegovo ime je Petar Bulatović. Petre, dobar dan i dobrodošao kod nas. Dobar dan. Reci nam Petre, kako je tebi ovde u našem studiju? Pa lepo. Lepo. Gde je lepše, tamo na pozornici gde si recitovao ili ovde u našem studiju? Iskreno. Pa ovde. Ovde, jel tako? <laughs> Manja je gužva ako ništa drugo, tamo vas je bilo puno, ali to tebi nije smetalo da pokažeš tvoj vrhunski talenat koji će i naši gledalci moći nešto kasnije da i sami pogledaju i vide i uvere se u to. Ti si e, zaista fantastičan recitator, o tebi smo čuli dosta toga lepog, da si sjajan na sceni, da si se dobro pokazao i u Krupnju, jel tako, na jednom takmičenju, o tome ćemo pričati. Reci nam, da. E, za početak, kako si se ti odlučio za recitovanje? Ko ti je pomogao u tim prvim koracima i ko je prepoznao taj tal talent kod tebe? Pa mama, mama je prva prepoznala da ću ja to moći da, da uradim lepo i da lepo recitujem. Je li imala ona neki savet na početku kada si ti krenuo da se baviš e, recitovanjem za tebe? Kako da se ponašaš na sceni, kako da gledaš u publiku? Pa jeste. Šta ti je rekla na tom početku? Pa rekla mi je samo sve lepo da nema nikakve treme mm -hmm. kao, da, kao da ja recitem sa njom. I ti uvek imaš taj osjećaj da je ona tu blizu da. tebe i da ti pomaže i onda i nema treme, kao što nema ni danas, jel tako? Da. Nema nikako. Jel ti da. možda smetaju ove kamere? Ne. Ne. Svetlo? ne. <laughs> Ništa ti ne smeta, to je sjajno. Meni je trebalo dosta vremena da se naviknem na sve to, možda još uvek <laughs> nisam skroz navikao, ali vidim da si ti sjajan i da ti zaista lepo ovde pred kamerama poziraš i da nemaš nikakvu tremu. Ma, nemam <laughs> nikakvu Nikakvu tremu. Hajde malo da pričamo o tvojoj školi. Ti si učenik osnovne škole Anta Bogićević, je li tako? Prvi si razred, da. tek si krenuo sa školom. Kako ti je u školi? Kakvi su časovi? Koji predmet ti se najviše dopada? Osim srpskog, naravno. <laughs> pa ja Mm, pa ja volim i da recitujem i da glumim, ali moj omiljeni predmet je matematika. Matematika, je li tako? Ti si nam pre početka ove emisije rekao da si e, krenuo i na jedno takmičenje, je li tako, iz matematike. Kako takmičenje u pitanju? E, pa kengur. Kengur i tu si se oprobao, je li tako? Matematika ti da. ide sjajno. Dobro. Pored recitovanja i gluma, je li tako? Šta da. voliš da glumiš? Kakve likove? Si možda učestvuo u nekoj školskoj predstavi, priredi? Pa jesam. Jesi. Koji lik si glumio? Pa u Snežani sedam patuljaka pospanka. Pospanka. I kakva je to uloga bila? Kako si se pokazao? Šta ti je učiteljica rekla? Pa sve mi se spavalo <laughs> nešto. Nije ni bilo toliko I, teško učitelju. A svi učitelj. patuljci su tu prosili Snežanu. Aha. I tebi se dopala ta tvoja uloga, taj tvoj lik? Da. Pospanka, je li tako? Pored toga jesi možda još tumačio nekog lika u nekoj predstavi? Pa... Mm, za sada nisi, je jel tako? Pa dobro, tek si krenuo. Mm, da. Ali recitatorstvo je nešto što te najviše, je jel tako, zanima i tu da. si se najbolje i pokazao. Mm, e, da. Prva pesma koju si odrecitovao, sećaš li se, koja je to pesma bila? Um... Kada si prvi put nešto odrecitovao, mami, na primer. Sećaš li se pa, mami, na primer, nema za mačke škole. To je neka lepa pesmica, kratka, ali tako, ko je to napisao, je, znaš možda? Mm, da. Jel možeš sad neki delić da nam izrecituješ te pesmice? Pa, Ako se sećaš. Može. Može ili tako? Ajde slobodno. Nema za mačke škole. Kuda ćeš s torbom? Upita Miru mačka. U školu, đak sam. Ovo je torba đačka. I ja bih s tobom, ne oči mole, ne možeš draga, nema za mačke škole. Mački je dosta da zna presti, da zna loviti, da, se, da, da zna jesti, da se zna verati i da mjauče. A to sve mačke kod kuće nauče. Gotovo. Bravo. <laughs> Cela. to je cela pesmica. Kratka je za razliku od one druge koju ćemo nešto kasnije da čujemo, koja je zaista dugačka i svaka čast tebi na tome što si uspeo to da savladaš i da naučiš pesmicu. Ovo je zapravo bila jedna od prvih pesama koje si recitovao, a onda si se malo ozbiljnije posvetio recitovanju i pripremao si se za jedno takmičenje koje je održano u Krupnju, je li tako? Kad se da. to takmičenje održalo skoro ili? Pa prvo sam prvo sam otišao na školsko takmičenje. To je bilo u Loznici, je li tako? Da, pa da? sam oti, pa sam na tom školskom prošao. Dobro. Sledeće je bilo opštinsko. Uh mhm. -huh. Ja sam tu, tu recitovao kao i stalno, ali sam malo se zbunio i meni publika aplaudirala. Dobro. Um, ja krenuo da silazim Sabine, Onda mi žiri rekao da se vratim i ja se vratio, nastavio, završio i prošao. I prošao. A tamo u Krupnju nisam prošao, ali meni to nije važno. Bilo, bilo mi je važno da sam da sam se igrao i da sam lepo recitovao. Da si se zabavio na da. sceni da. i kada si pogledao u publiku, jesu oni bili zadovoljni? Jesi dobio veliki aplauz? Da. Šta su ti posle rekli, posle tvog nastupa, kad si sišao tamo među publiku? Je li ti prišao neko da te pohvali? Šta ti je rekla mama? Pa, mama mi... Mama me poljubila i rekla mi bravo. Bravo, je tako? Bio si sjajan. Bio si sjajan. Da. da. A da li ti uvek kaže, malo samo popravi još to, mogao si to bolje, sljedeći put gledaj to da popraviš? Jel pa na takmičenju mi to nikad ne kaže, mm -hmm. zato što na takmičenju stalno dobro recitam, ali kod kuće mm -hmm. nekad kad vežbam tu nekada pogrešim. Da, a eto pomenuo si to vežbanje kod kuće, koliko je to važno, ti vežbaš i u školi, je li tako, sa učiteljicom, ali da. i kod kuće. Kod I kuće kod ti kuće. mama pomaže, koliko vremena provodiš vežbajući sa mamom? Pa jednako, ne znam koliko... Koliko si se pripremao, na primjer, za ovu pesmu koju si recitovao na takmičenju? Pa, sedam dana. Sedam... Ja, više, više. Više, ali dobro, niste svaki dan baš vežbali, neka ste se ne malo i dan. odmarali od toga, je li malo tako? Malo smo se i odmarali. Aha. Eto, pomenuli smo taj tekst koji je zaista dugačak, deset strofa ima ova pesma, je li tako? Da koliko je, sedam dana, ili tako za sedam dana savladao si svih deset strofa? Da. Jesu sve onako bile jednake za naučiti ili ti je neka baš bila onako malo teža za savladavanje? <laughs> pa ne, sve mi je bilo isto. Ide ti lako pamćenje tog teksta, je tako? Da. A to ponašanje na sceni, evo, videli smo da ti imaš tako te lepe pokrete pa poglede negde tamo. To ti je mama pokazala najviše, mm, tako? Da. Dobro. Mama mi kaže stalno Petre mora mimika, uh -huh. um, ne sme bez mimike. Uh mhm. -huh. Dobro, da bi ne... to sve izgledalo onako kako treba. Da. Da. A reci mi, da li je mama tvoja najveća podrška ili ti još neko od familije pomaže? Jel se i tata nekad umeša da i on tu malo pomogne oko recitovanja ili se on drži po strani? On samo pa aplaudira. Pa ne, on, on <laughs> kaže da, da li je dobro, ali mi je stalno rekao da sjajno, recite. Njemu je to sve sjajno, je li tako? Da. A osta, ostatak familije, jesi ti sam ili imaš batu ili seku? E, pa dobit ću brata u avgustu. Aha, e se raduješ zbog toga? Da. Jel pripremaš možda neku pesmicu za batu? pa već sam pripremio. Već si pripremio, ali nećemo još, jel tako da je recitujemo. Da. Kad stigne Bato, onda ćemo ponovo da dođeš da. ovdje u studio pa da tu pesmicu, pesmicu izrecituješ. Da. Specijalno da. za Batu, jel tako? Mm -hmm. Da. A ti si nam sada pripremio tu pesmu da nam odrecituješ sa kojom si se predstavio u Krupnju na takmičenju, jel tako? Mm -hmm. Kako se zove pesma? E, pesma se zove Ljutito meče. Ko je napisao tu pesmu? Branislav Crnčević. Mm I ti ćeš sad nju da nam izrecitiš, je li tako? Da. Izvoli. Ljutito meče, Brana Crnčević, Mesec obukao čizmice žute, Oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče. Zamišljeno već treće veče gleda u zvezde. Meče se ljuti već treći dan što ga teraju u zimski san. I zamišljeno stalno ćuti tata se ljuti, mama se ljuti i svi mu vele. Otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita. Kad lišće sasvim, sasvim požuti i sneg napada iznad rita a meče ćuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli. Kad svet od snega sasvim pobeli. Tata se ljuti, mama se ljuti, a meče ćuti. Odjednom meče ljuti to reklo šta ga je peklo. Neću da spavam. Neću i tačka. Št Zašto ne spavaju zec i mačka i ptica za naših glava? Zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče Baš mi je krivo što sam meče. Sad mama ćuti i tata ćuti i svi su strašno zabrinuti. Meča se ljuti, uzeću, kaže, trotinet ide među decu, me, ide među svet, neću da spavam, neću i tačka, što ne spavaju zec i mačka. Mesec obukao čizmice žute. Oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. A jedno meče, već treće veče, neće da spava. Gleda u zvezde. Hvala ti puno što si bio gost u našem studiju. Mladost osvaja svet. I danas smo pripremili specijalnog gosta za sve vas, to je mladi lozničanin, on je đak generacije. Njegovo ime je David Đukić. Davide, dobar dan i dobrodošao. Bolje vas naša. Nema treme, jel tako? Nema, nema. Evo ja sam se malo zbunio na početku, nadam se da se to tebi neće dogoditi. <laughs> ja znam također. Reci mi Davide, ti si danas izdvojio svoje slobodno vreme da bi došao kod nas i da bi te naši gledalci bolje upoznali. Krenut ćemo od početka, ti si bio učenik e, osnovne škole škole Anta Bogićević, je li tako? I tamo si bio odličan i imao si sjajan uspeh, je li tako? Da, tako je. Moja škola je krenulo sa osnovnom školom Anta Bogićević. Kako, I... se, kako pamtiš to školovanje u osnovnoj školi? Pa, Anta dosta zanimljivo. Na, prvo, najviše pamtim po drugarima. Mm -hmm stekao sam neraskidiva prijateljstva i posebno što mi je drago je to što ona i dalje traju. Uh, tamo sam, tamo se radila moja prva ljubav prema matematici i fizici. I naravno krenuo sam tamo i da se takmičim. I to je jednostavno iz takmičenja u takmičenje, to je sve bilo sve jače, jače, jače. I prvo su onda, krenula ta školska takmičenja, jeste, da, tako? Jeste, da, prvo su školska, pa opštinska, pa kako iz razreda u razred nivoj, nivoji su se povećavali, pa onda krenula mhm. okružna. I u šestom razredu se desilo i to republičko takmičenje. I naravno, na tim prvim takmičenjima postala je velika trema, dosta je bilo napeto, e, kako će se završiti takmičenja, da li ću uspeti da osvojim nešto. I ta takmičenja su bila dosta uspešna, ta prva. I jednostavno, kada sam vidio da se dosta i ceni to što sam osvojio, da dobijam uh, besplatne ekskurzije od škole, da uh, prijem kod gradonačelnika, da dobijam i stipendiju. Jednostavno nastavio sam dalje, to mi je bila neka isto vrsta motivacije da nastavim da i dalje se takmičim, pored toga što volim to što radim. Tako da to se sve krunisalo uspehom da sam postao džak generacije u osnovnoj školi Anta Bogićević i posle toga sam upisao gimnaziju Vukarašić. Verujemo da si tada i tada već bio omiljen u društvu svojih drugara, prijatelja, poznanika, jel tako? Svi su se radovali da budu sa tako, tobom da. sa jednim od najboljih, jel tako? Jeste, pa svima mi je bilo zanimljivo da, mislim, da čuju kako, kako mm -hmm. Glatin takmiče ima. Jednostavno, na neki način i drugari su sa mnom iz odeljenja proživljavali sve to, jer ja kada je na takmičenje, pa, pa šalju poruke kako je bilo, mm -hmm. kako je prošlo, pa ako prođe loše, onda pleše, ako je bilo super onda se raduju i onda kada se vratimo, kad se vratimo sa takmičenja, onda zajedno, ovaj, kako se zove, proslavimo to, tako da svi smo zajedno kroz to prolazili. Verujem da si nesebično delio svoje znanje koje si imao i da su drugari ponekad tražili od tebe da im pomogneš malo, je tako? Pa jeste, da, bilo je kako se zove, ali ja, ja nekako volim to da uvek pomognem drugima jer eh, nekako kad sam bio mali želim bila da postanem profesor. I onda uvijek mi je bilo zanimljivo ako neko traži pomoć da, da mu pomognem jednostavno jer čak sam i ja dešavalo se da zbog takmičenja, zbog takmičenja jedno vreme ne budem i u školi pa sam ja normalno tražio pomoć oko nekih stvari kada nisam bio tu šta se dešavalo i normalno da sam i kada je njima bilo potrebno to vraćao tako da jedno od mojih narednih pitanja je bilo baš upravo to. E, koja je bila želja u detinstvu, šta da postaneš kad porasteš? Evo ti si pomenuo da bi želeo da budeš profesor. Da li je pa da. to i dalje jedna od želja? I da li je možda postojao neki nastavnik u školi na koga si se ti ugledao, ko ti je bio uzor, pa si zbog toga se odlučio da ti to bude Da, najveće želje. Imao sam, kao i svako dete nekih različitih želja, i vatrogasac, i stomatolog, svašta nešto. I na čemu si se trenutno da. zadržao? Pa, <laughs> sad nekako sam na, na inženjerstvo. Inženjerstvo. Dakle, da, to je ono, otprilike to ono što želim da se bavim. A što se tiče tih samih uzora, Uh, najveći nekako uzor i do sada mi je ostao moj profesor fizike iz osnovne škole, mhm. Vladimir Đukanović nekako on je na mnogo zanimljiv način sve uspeo da nam objasni na mnogo zanimljiv način i, i neke teže stvari lakše, uvek je nalazio dosta interesantne načine, e, stalno je držao dodatne, bio je maksimalno motivisan da radi sa nama i jednostavno e, zbog njega zbog njega i on je nekako najviše zaslužan to što sam uspeo i zavoleo, što sam uspeo fizici, što sam je zavoleo nekim Pošto si sada pomenuo profesora Đukanovića, mi ćemo reći da su i njegova deca jako talentovana i uspešna, posebno Miloje, tako? Da, On je da, bio da, gost u našem studiju i pričali smo i sa njim i e, verujemo da se i družite privatno, tako poznajete se. Da, da, tako je, da. Mi smo sad upoznali sad na takmičenjima e, i svi nekako mi generacijski e, mhm. koji smo i dve godine mlađi i dve godine stariji od mene, svi se nekako družimo jer smo se upoznali na takmičenjima, ta takmičenja traju po tri dana i jednostavno svi smo, kada smo svi stavamo zajedno, upoznamo se, steknemo međusobna prijateljstva, Zatim, ta iskustva naša jednim drugima pomažemo. Kada se treba, da, posle takmičenja kada izađu rezultati, pa ako neko treba da ide na žalbe, e, stariji pomažu mlađima, daju im savete kako da, kako da se ponašaju, kako da napišu žalbu, tako da teknu se dosta zanimljiva prijateljstva. I to ne samo međusobna, međusobna prijateljstva iz, koje, mi koji smo iz iste škole, mhm. već iz drugih gradova. Mladost osvaja svet. Slušali ste emisiju Mladost osvaja svet. Ostanite uz regionalni san radio Loznica. Mladost osvaja svet radio emisija regionalnog San Radija Loznica. Emisija doprinosi zadovoljenju potreba mladih za afirmacijom rezultata u oblasti obrazovanja, javnog i društvenog života, zdravih stilova života i uz njihovo aktivno učešće u delu inovativnog sadržaja. Projekat je edukativan kroz pitanja i rešenja na temu odraćanja mladih od poruka i afirmaciji zdravih stilova života. Projekat su finansira Ministarstvo kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Mladost osvaja svet.